Uzmite dakle srednji put, nalikujte savršenstvu i budite dobro volje. www.altak.com Soba put vjernika. istina svima onima koji su u potrazi za onom čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Za koje kaže mnogo toga, a najmanje istinu. Allahove robovi, koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. الله حقا قد جفوت ديارنا كالصقر يسمو عالي الطيران يا عين gostovanje uživo. Širok izbor audio predavanja daje sa naše govorno područje, kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš umne danas susreće. www.autor.com صبا يبنك يا فتنتي بالعمر بهي فتنتي يا فتنة خلابة منحتها محبتي فكلها براءة تقر منها مقلتي بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي مقامها في مهجتي إن كان يا عائشة قول عائشة أكاد kada si me, kaže, ti kao mene vidjela nepristojno? Ja, najgoriji čovjek od svih ljudi koji će imati najgore mjesto kod, na sudnjem danu kod Allaha te barek ve ta'ala, jeste onaj koga ljudi izbjegavaju bojeći se njegovog šara. وحينما تبسم لي تأسرني بالبسمة كأنما الدنيا تماما أصبحت في قبضتي أبدأ يومي دائما بقبلة من Okretanje, okretanje od onoga koji čini šer, bojeći se njegovog šera. Bojeći se njegovog šera. Dakle, pa i ovo, kada se vidi kod nekog muslimana, ne može se odmah okarakteristirati kao nešto da je on zadovoljan s time ili nije to spriječio. On možda nije mogao to da spriječi. Već se bojao šerva toga koji čini taj šerv.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 je sve stvorio, koji sve održava i kome će se na koncu sve vratiti. Njega te barak vatala, obožavamo, samo njemu i bade činimo i nikoga i ništa mu ravnim ne smatramo. On je onaj koji nas je stvorio, koji nas je zadužio šerijatom, kome robujemo i kome ćemo se neminovno vratiti i pred njim račun polagati On je onaj koji će dodijeliti džennet ili džehennem po pravdi i zasluzi njegovih robova. Svjedočimo da nema Boga osim njega, te barek ve teala, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednja Allahov poslanik i pečat svih poslanika posla za istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj koji slijedi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, dokaz je da je na pravom putu, a onaj ko glavu okrenja od njegovog suneta i upute s kojom ga poslao Allah Đelešanuhu, pa to je učinio na svoju štetu. I Allahu dželle Đelešanuhu nimalo time neće nuditi. Neka Allahu selam i salavatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve njegove sledbenike do sudnjeg dana. Amin. Cijenjena moja braćo, svako vrijeme, a pogotovo ovo današnje u kome se mi nalazimo, biva iskušano ili u njemu ljudi bivaju iskušani sa određenim pitanjima koja u tim vremenima posebno izbijaju na površinu i postaju važna zato što se ljudi sa njima jako često susreću, odnosno bolje rečeno stalno žive sa njima. Jedno od tih pitanja nema sumnje da jeste pitanje prijateljovanja sa nevjernicima, u određenom momentu, u određenim prilikama ili kod nekih je zbog mesta na kome žive i vremena u kome žive to stalna praksa da su u okruženju nevjernika, da su u državama nevjerničkim, pa su stalno na tom pitanju i stalno je to pred njima i stalno se to nameće i nešto što je maltene neizbježno da čovjek to može nekako zaobići. Nema nikakve sumnje i niko se od muslimana koji razumiju din Allaha te baraka ta'ala ne razilazi po, po tom pitanju da je pitanje prijateljovanja i ljubavi u ime Allaha Đelešanuhu s jedne strane i pitanje neprijateljovanja i odricanja u ime Allaha te baraka ta'ala od najvažnijih pitanja vjere Allaha Đelešanu. Od pitanja bez kojih, bez čije uspostave kod svakog insana, muslimana pojedinačno, ne može se ostvariti din Allaha Tebare Pehala. Jer musliman da bi ostvario svoju vjeru i iman kod Allaha te Tebare Pehala mora da ima izgrađeno pitanje prijateljovanja u ime Allaha Đelešanu sa kim je prijatelj I mora da ima izgrađeno na jetinu sa kim je, sa kim je neprijatelj. I ovo je rečeno jasnim kuranskim tekstovima. I oni su mnogobrojni. Oni su reči Allaha te barek i otara u kojima kaže, niste zbila, Ja i uhledine amenu, o vi koji vjerujete, la tetahidu ljehude van nasara avlijae ba'duhum avlijae ba'duhum Nemojte uzimati židove i kršćane za svoje prijatelje, jer oni su samo jedni drugima prijatelji. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ A onaj od vas koji ih uzme za prijatelja <clears throat> i zaštitnika, pa on je postao jedan od njih. Onaj od vas koji ih uzme za prijatelja i zaštitnika, on je postao jedan od njih. Kao što su također riječi Allaha Đalešanuhu, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء O vjernici, ne uzimajte moga i vašeg prijatelja, moga i vašeg neprijatelja za prijatelja. Ne uzimajte moga i vašeg neprijatelja za prijatelja. Kaže Allah te barek od tada. Zatim, Allah uzvišeni, ovo pitanje rešava i ukazuje još detaljnije u riječima U priči o Ibrahimu alaihi salatu wasalam i njegovom odnosu prema svome narodu koji nije htio da prihvati vjeru s kojom je on došao od Allaha Đelešanuhu. Gdje uzvišeni te barek o tala kaže kada kjanet lekom usvetun hasanatun fi Ibrahima wal ladine mahu vi imate najlepši primjer i uzor u Ibrahimu alaihi salam i onima koji su bili uz njega. I da talu li kaumihim kada su rekli svome narodu inna bura'u minkum mi se odričemo od vas wa mimma ta'budun min dunillah i odričemo se onoga što vi obožavate mimo Allaha dželle šanehu kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda i mi vas smatramo nevjernicima I između nas i vas je neprijateljstvo i mržnja hata du'minu billahi wahda sve dok se sve dok u, u Allaha jednog jedinog ne povjerujete <clears throat> dakle ovdje je Allah te barak tada pojasnio to odricanje od nevjernika makar oni bili <clears throat> tvoj narod makar oni bili najbliži oni koji su ti ako ne, pri, pri, ne pripadaju vjeri Allaha te barak tada onda su on to oni koji se moraš odreći da bi ti opstao sa svojom vjerom kao vjernik Allaha te barek barekatala. Zatim je Allah te barek barekatala pojasnio pitanje prijateljovanja prijateljovanja Ansarija radijallahu ta'ala anhum prema svojoj braći muhađirima koji su iz Mekke prešli u Medinu kod njih a ovi ih prihvatili i sve što su imali od imetka sa njima sa njima podijelili pola po pola. Pa kaže Allah jalla šanuhu وَالَّذِينَ تَبَوَا الدَّارَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ Oni koji su još otprije izabrali Medinu za življenje, i učinili je darom imana, kućom imana. Još prije, nemo što su došli muhađiri u Medinu. Juhibbune men hađare ilajhim. Oni vole one koji im se doseljavaju. Wala jeđidune fi sudurihim hađe. I u svojim prsima ne osjećaju ni malo te gobe. Mimma utu zbog toga što im se daje, što se udjeljuje muhađirima. وَيُغْتِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ I više vole njima nego li sebi. Više vole njima nego li sebi. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ Iako su sami toga potrebni. Oni su sami u potrebi da, da im se udjeli, ali više vole svojoj braći koja su radi vjere im došla, pa da njima udjele, da se njima udjeli, iako su sami bili potrebni, potrebni udjeljivanje i pomoći. وَمَنْ يُوكَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ A oni koji se sačuvaju lakomosti, takvi će zasigurno uspjeti. Oni koji se sačuvaju lakomosti, takvi će zasigurno uspjeti. Oni koji gledaju hajir muslimanima, koji gledaju pomoći svoju, svoju braću, koji žele svojoj braći ono što žele sebi i više od toga, takvi će zasigurno uspjeti. Zato što je to recept preko koga su uspjeli ashabi Rasula sallallahu sallallahu alaihi wa sallam. Ovi i mnogi drugi kuranski ajeti, dakle, cijena moje braćo, nam govore nedosmisleno o dakle, hukmu i propisu o propisu, dakle, kakav treba da je odnos jednog prijednika prema nevjernicima. Da ti je zabranjeno da prijateljuješ, da prijateljuješ i da uzimaš kao zaštitnike nevjernike, bilo da se radi o židovima, kršćanima ili drugim, drugim nevjernicima. I nema nikakve, dakle, po ovom pitanju, nikakve šubhe nema, osim kod onih Danas Allah te barek tala njih sačuva i njihove vjere i njihovog poziva koji radi pokornosti određenim ljudima, vladarima, tabutima i drugima, žele muslimane da uvuku, da uvuku u musibe, pa da muslimane propadnu kao što i oni propadaše u tabute, braneći ih, a oni na jasnom kufru i širku. Međutim, cijeljena moja praća. Postoje dva termina koja se koja nekada u vanštini mogu da izgledaju slično. I ako ne bude musliman prepoznavao i znao tačno poziciju jednog i cilj jednog i karakteristike jednog i cilj drugog i, karakter, karakteristike drugog, onda će mu ove stvari stalno biti kao nešto isto, pa tako neće moći da odvoji onoga koji to što čini, čini i krši Allahove zabrane i onoga, onog drugog koji to što čini, čini u pokornosti Allahu Đelešanu i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam želeći time dobro, dobro islamu i muslimanima to jeste vjeri Allaha te barek Prvi termin jeste poznat kao termin mudahina, Modernina doslovno znači ulizivanje ili lackanje nevjernicima. A Dakle, korištenje, korištenje riječi i postupaka, radnji s kojima čovjek biva blizak nevjernicima i uz njih je u druženju, prijateljovanju i tako dalje. I drugi termin jeste mudarat, to jeste da koristiš lijep govor, blage riječi i lijep postupak kako bi pokrio tvoj pravi odnos prema nevjernicima, ali bi sa tim takvim načinom i obhođenjem prema njima sačuvao korist islama i muslimana i na taj način dakle otklonio šer ili suzbio šer i fesat koji može doći koji može doći od njih. Što se tiče prvog termina dakle mudahine to je termin koji podrazumijeva kako pojašnjavaju islamski učenjaci to je kaže napuštanje naređivanja dobra i odvraćanja od zla i blizine sa nevjernicima i njihovo pomaganje i blizine sa nepokornim to jest onima koji greše Allahu te barek vetala i njihovog njihovom pomaganju radi radi dunjaluk dakle ti tu si sa njima i to činiš Zbog nekog dunjaločkog cilja. Nešto ti je cilj ahiret. Jer ovdje u Lemeda te spominje min ađili et dunja zbog dunjaločkog nekog razloga. I kaže, to je napuštanje onoga što je vađi muslimanima. Što je vađi muslimanima da izvrše od onoga, od one ljubomore koje imaju prema svojoj, prema svojoj vjeri. Kaže, primjer toga jeste da čovjek sa nevjernicima i sa grešnicima bude na takav način doslovno rečeno da se pripita sa njima. Da bude poput njih i u ponašanju, i u govoru, i u dijelima. Jednostavno, on se poistovjeti sa njima napuštaj, napuštajući pri tome bilo kakvu kritiku na njihov račun. Zbog toga što čine određena, dakle, djela nepokornosti i griješenja prema Allahu te barakatara, iako zato ima mogućnost. Iako zato ima mogućnost, dakle, da im uputi kritiku, da ukaže na grešku ili da spriječi taj grijeh i nepokornost koju čini. Dokaz ovome, i zabrani, dakle, ovako obhođene, obhođene prema nevjednicama, jesu riječi Allaha Tebare Kvetara, gdje uzvišeni, govoreći o Benu Israelu, kaže Lujel ledina kaferu min Beni Israele ala lisani Davude wa Isa ibn Medjan. Prokleti su oni koji ne vjeruju od sinova Israelovi na jeziku Davuda i Isa, Isa sina Medjemina, Dalike bima asav u okeanu jatedun, zato što su bili neposlušni, nepokorni, zato što su griješili Allah te taala i što su svaku granicu prelazili. Kjanu la jatena hevna an munker. Kaže, oni nisu odvraćali od munkera, od onoga što je zabranjeno i ružno. Fa'aluhu pa su ga činili, ma kjanu jef'alun. A kako je samo ružno to, kako su, kako su postupali? I zatim kaže uzvišeni Tera ketire minhum jatavallavna alladina kafaru I vidiš mnoge od njih kako prijateljuju sa nevjernicima I vidiš mnoge od njih kako prijateljuju sa nevjernicima Pa je dakle ovdje došlo prokljestvo Benu Israila na jezicima njihovih poslanika koji su im poslati kao milost da su i sami oni prokljeli Zbog čega? Zato što su bili nepokorni i grešni prema Allahu Tebarek ve taala i zato što su svaku granicu zla prelazili. Zatim, šta im je bila karakteristika? Nisu zabranjivali munke da se čini. Nisu zabranjivali. Gledali su munke i nisu ga zabranjivali ljudima. A nakon toga što to nisu činili, onda su i sami to eh, radi, činili taj munke. Tako se spominje da bi neki od učenjaka Beno Israila vidio jednog dana svoga brata kako čini neki grije, pa bi došao, pa bi ga ukorio zbog toga, a sutra dan opet ga vidi na istom grijehu i ne bi mu to smetalo, da ponovo sa njim druži, sjedi, jede, prijatelje i tako dalje, i tako dalje. I kad ne vidiš većinu od njih kako prijatelju sa nevjernicima, to jeste dokaz da to ta njihova blizina sa nevjernicima u stvari jeste ono što je u njihovim srcima, a to je da su oni ti koji su ih uzeli za prijatelje, one koje vole, s kojima se štite, s kojima su naj, najbliži i tako dalje i tako dalje. I dakle, ovo je ono što je zabranjeno, ovo je ono što je zabranjeno vjerom Allaha te bareke wa ta'ala u odnosu prema, prema nevjernicima. Dok kada u pitanju mudahat, Dakle, korištenje posebnog obhođenja i načina obhođenja prema nevjernicima radi interesa dina, da bi se din zaštitio, onda ovdje ovo, znači, pitanje je regulisano na drugi način. Kaže, ono zna, to znači sprečavanje pesada i šrda sa lijepim i blagim riječima i napuštanjem pri tome strogosti napuštanjem pri tome strogosti. Dakle, hoćeš nešto da spriječi šrda tražiš znači da sprečiš šer koji dolazi od strane tih nevjernika, onda koristiš lijepe riječi, blage riječi i napustaš onu ljutnju gdje bi se inače ti da imaš mogućnosti ne bi ti imao mjesta za, za takve riječi, ali nemaš mogućnosti, onda ti je ostalo šta? Da koristiš, dakle, ovaj način kako bi spriječio šer i fesad na zemlji, koristeći, dakle, lijep i blag govor i lijep postupak ili nekada okretanje okretanje od onoga koji čini šer bojeći se njegovog šera bojeći se njegovog šera dakle pa i ovo kada se vidi kod nekog muslimana ne može se odmah okarakteristirati kao nešto da je on zadovoljan s time ili nije to spriječio on možda nije mogao to da spriječi već se bojao šera toga koji čini taj šer zato se okrenuo od njega I čeka način i priliku da promijeni taj šer. I ovo čini isključivo, ne radi dunjalu, radi neke dunjalučke koristi. Što je posebno važno, kod prvog, da, dakle imamo šta? Da je u pitanju dunjalu, da radi dunjalu kad to čini. A kod drugoga, da čini isključivo radi ahireta, radi, dakle vjere Allaha te bareke Radi vjere Allaha te bareke. Wa ta'ala, Pa zatim spominju učenjaci pa kažu kaže to je poput kaže blagosti kerifi bil džahili fi ta'limi kao što je kaže obaveza da budeš blag prema džahilu kada ga podučavaš ako ne budeš blag ne može nikada naučiti jer ljudi ne podnose ovaj strogoću pri tome jer on je džahil, ne znalica ako ga ne naučiš lijepo i ne budeš imao blagosti prema njemu ništa nisi učinio. Također kaže blago prema onome koji čini grije, kada mu zabranjuješ to što čini. Jer čovjek kada čini neke grijehe, u većini slučajeva ima drugog prema tom griju, pa zato to čini. Ako hoćeš da ga odvratiš od toga, ne možeš na grub način, a pogotovo ne stalno i u okolnostima u kojima smo u najvećem slučaju mi, kada nemaš ti mogućnost sa silom da ništa učiniš. Zato što je potrebno? Potrebna je blagost da se čovjek od toga odvrati i da pri tome, kaže, napustiš svoju, dakle, ošprinu i ljutnju, strogost i da kada ga kritikuješ i kada mu upućuješ, dakle, negativne riječi ili ukazuješ na negativnost onoga što, što čini i kako postupa, da koristiš, kaže, a, mehkan govor, mekan govor i što lepši postupak, što lepši postupak, čak ti se kaže dozvoljava da nešto i izmisliš, da nešto izmisliš što nije, kako bi spriječio, kako bi spriječio taj, taj šer. Za dokaz me islamski učenjaci navode hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem od Aisha radijallahu anha u kome se kaže ena rajulan istadana ala ala nabi sallallahu alejhi ve sellem da neki čovjek zatražio dozvolu da uđe kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem falamma ra'ahu qala pa pošto ga je vidio poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je bi'as akhul ashirati wa bi'as ibn ashira kaže ružno mi je ovo brat plemena i ružan je ovo sin plemena falamma jalasa tatallaqa nabiju sallallahu alejhi ve sellem في وجهه وانبسط إليه فكذا كذا هو يتوبك سيو برنيم فصالح صلى الله عليه وسلم سأبوس في عيال نسميش فلما انطلق الرجل قالت له آئشة رضي الله تعالى عنها فكذا هو يتوبك Otišao, napustio, dakle, eh, kuću poslanika sallahu alaihi wa sallam, rekao mu je Aisha radijallahu Ja Rasul Allah, o Allah poslaniće, hejne reelita rađun, kaže, prije kada si vidio ovog čovjeka, kulte keda lu keda, kaže, rekao si tako i tako o njemu, to jeste rekao si kako on samo ružan brat i loš brat plemena, kako on ružan sin plemena, a kaže, thumme, tatallakte fi vajhihi wan besate ilehi, a kaže kada je dakle bio, kada je došao tu pred pre togom, ti se, kaže ovaj, otvorio prema njemu, pa se lijepo postupio i nasmio si, nasmio si mu se. Dakle, bio se ono, u odnosu prema njemu, otvoren i fini. Fakale, fakale Rasul sallallahu alaihi sallam, pa je kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, ja Aisha, o Aisha, meta ahitini fedžašen, a kada si me, kaže, ti to mene vidjela nepristojno? Kada si me ti to mene vidjela? Nepristojno. Inna šerle nasi inda Allahi men zaratan jomar kajame men tarakahu nasu ittika'a šerahu. Ja kaže, doista, najgori čovjek od svih ljudi koji će imati najgore mjesto kod na sudnjem danu kod Allaha te bare peotala jeste onaj koga ljudi izbjegavaju bojeći se njegovog šera. Najgore mjesto na sudnjem danu imaće čovjek Koga ljudi izbjegavaju bojeći se njegovog šefa? Beže ljudi od njega. La ilaha illallah. Zato što ga znaju po šeru i zato što se boje da i šer od, od njega ne, ne zakače. I koliko danas imamo ljudi koji kada džahir kada ga vidi kaže beži, beži hajmo na drugu stranu. Samo da ga ne sretne. Zašto? Zato što se boje njegovog šera. I nažalost danas većina od takvih su upravo na najvećim pozicijama u društvu od kojih muslimani širom svijeta strepe od njihovog šera. Pa u ovom hadisu, cijena moje braću, dokaz da Resul sallallahu alaihi wa sallam dakle, rekao kad, dakle, spomenuo ono što je ružno kod ovog čovjeka. Jer je znao, znao je njega i znao je njegova djela. Međutim, kada mu on došao, Resul sallallahu alaihi wa sallam postupio na ovaj način prema njemu iz razloga što je u tome bila dinska korist. Dinska korist, vjerska korist je bilo u pitanju. Pa Resul sallallahu alaihi wa sallam tako postupio i mnogi su ljudi upravo zbog takvog postupka Resula sallallahu alaihi wa sallam iako su došli kao njegovi neprijatelji i neprijatelji dina sa ružnim mjetima nakon toga su prihvatili vjeru u Allaha te bareke Tebareke wa ta'ala. Pa je dakle ovdje, ovdje šta, u najmanju ruku, kažu islamski učenjaci, ovo je, kaže, dokaz da je Resul sallallahu alaihi wa sallam se ovako odnosio prema, kaže, i munaficima u Medini, da je dakle koristio ovakav način opođenja, zbog čega, kaže, plašajući se njihovog šela i njihovog ujedinjavanja u borbi protiv islama i muslimana. Pa zbog toga, dakle, na sve njihove stvari koje su iznosili, poput ružnih riječi, poput ružnih postupaka, Resul sallallahu alaihi wa sallam je saburo na svemu tome kako ne bi muslimani islam imali šera ili što manje šera da imaju, da imaju od njih. Zato je cijena moja braća ovdje, dakle, ukazato na razliku između onih koji to čine u ime Allaha te barek na ovakav način, što je ispravno šerijetski i oni koji danas koristeći možda i ovo ime rade stvari radi dunjaluka kako bi sebi našli neku sigurnost među nevjernicima, kako bi neke beneficije kod njih do, zadobili neka mjesta i tako dalje, tako dalje, što je zabranjeno u vjeri Allaha te barekve tada. I ovo vraću prijateljstvo i ovaj odnos prema nevjernicima, dakle, u smislu blizine sa njima, prijateljovanja sa njima, druženja sa njima, jeste pitanje gdje nekada čovjek može biti samo grešnik, ali nekada može biti i nevjernik, što je u većini slučajeva kod onih kojim se na takav način primaknu radi dunjaluka, biva to stanje da ljudi upadu u kufr upravo tim putem. Zašto? Zato što je Allah te barek od tada rekao وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ Onaj od vas koji prihvati za prijatelje, on je postao jedan od njih. To jeste postao je kjafir kao što su i oni kjafiri. Allah Đališanu molim da nas pomogne na istini i da nam pojasni stvari vjere i da nas pomogne da slijedimo, da slijedimo istinu. Alhamdulillah, salatu, wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Još jedna stvar koju pojačavaju islamski učenjaci jeste pitanje propisa prijateljovanja prema onima, prema grešnicima i prema novotarima. Što je također stalno pitanje koje se, koje se okreće među muslimanima, koje se vrti među muslimanima i gdje neki daju veliku komociju, a opet neki na drugoj strani to u potpunosti, u potpunosti ovaj, iskorena, iskorena seku. Kažu islamski učenjaci, kaže ovdje je propis Kada se kod jednog čovjeka sastavi hajr i šer i griješenje i nepokornost i, i pokornost i sunet i novotarija, onda kaže takvoj osobi od prijateljovanja i nagrade pripada onoliko koliko kod njega ima hajera. A pripada mu od neprijateljovanja i kazne onoliko koliko kod njega ima šera. Dakle, naš odnos prema njima jeste upravo u onoj mjeri u kojoj oni pokazuju hajr ili šer. U kojoj, u mjeri kojoj pokazuju pokornost i u mjeri kojoj, gde, koliko pokazuju nepokornost Allah te barek ve ta'ala i Rasulu sallallahu alaihi wa sallam. I kaže to je, kaže primjer toga, kaže jeste kao primjer, a, dakle, siromašnog kradivca, siromašnog kradivca, siromaš čovjek, ali kada ukrade, Njemu će se, kaže, ruka odseći. A zatim će mu se dati iz državne blagajne, daće mu se onoliko sredstava kolika je njegova potreba. I udjelit će mu se, dakle, sadaka. Što znači, za onaj šer koji je učinio, za onaj prestup koji je učinio, mora se kazniti. Mora se kazniti. Ali s druge strane, kada se radi, dakle, o onome koji izašu iz vjera Allah, dakle, ovdje, se, ovdje je pitanje grešnika i pitanje novotara, a grešnici i novotari, osim onih dakle, koji učine djela kufre i širka, oni su muslimani i dalje. Oni su dalje muslimani. Dakle, ono što ih sljeduje od kazne, od, sljeduje od kazne to ih stiže, ali i ono što ih sljeduje od prava muslimana, to ih stiže od strane muslimana. I na kraju, pitanje a, da li a, rad ili da kažem, u dunjalučkim poslovima, dakle, sarađivanje poput trgovine i tako dalje, da ne ulazi u ovo prijateljovanje sa nevjernicima, pa kažu sam skučenjaci, uh, e, sahih tekstovi nas upućuju na to da je dozvoljeno sa njima, dakle, raditi, jel, obavljati neke dunjalučke poslove, s time da to ne bude nekim širokim, ovaj, e, na širokom prostoru i u nekoj većoj količini, i nipošto ne smije biti ono što ide na štetu, očekljenuju štetu muslima, islami muslimani. Od toga islami muslimani ne smije imati, imati štetu. Allah Đelešan, molim da nas pomogne na istini, da nas učvrsti na Kur'anu i sunetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam, Allah te barak i ta'ala molim da nam istinu pokaže istinom i da nam pomogne da je slijedimo i da nam zabudu pokaže zabudom i da nas sačuva Nije, Allah je lešanu molim da pomogne Islame muslimane širom svijeta, da pomogne džihad i muđahide. Allah te barak i ta'ala molim da nas pomogne da budemo oni koji pomažu vjeru Allah te barak i ta'ala koji se trude i žrtvuju za ovaj din. Allah uzvišenog molim da nas sastavi na svakom dobru i da nas sačuva svakoga šera i skretanja sa pravoga puta. Allah je lešanu molim da nas usmrti na riječima la ilaha lala Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hvala bih Allah. Hvala bih Allah. تنظرني بابا نسيت قصتي وعندها أحملها على كفوف الرحمة إذا بها تنظرني بابا نسيت قصتي وعندما أبدأ في حكايتي للحلوة حكايتي Svi putevi će biti zatvoreni. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Dobar put vjernika. Posjetite nas www.stazomislama.com i www.esunne.com www.esunne.com بنفسك لا تقعد بمعجزة فليس حر على Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. نفسك لا تقعد بمعجزة فليس حر على عجز Soba put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoće. من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجد عوضا عما